Okay, alam ko na may iba siguro sa inyo may tanong sa akin kung bakit naririto. Pwede, pwede po natin pag-usapan yan ah, mamaya. Ay, ganun. Down or up lang. Okay, Matthew chapter 4 verse 1 to uh, ah, 4. Basahin ko muna sa wikang Ingles. Then Jesus was sent by the Spirit into the wasteland to be, te- to be tested by the evil one. And after going without food for 40 days and 40 nights, he was in need of it. And the evil one came and said to him, If you are the Son of God, give the word for these stones to become bread. But he made answer and said, It is in the writings, bread is not man's only need, but every word which comes out of the mouth of God. Sa wikang Tagalog, ganito yung ating mababasa. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong ang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay. Eh, bago tayo ah, mag-pray ng konti, uh, medyo po yung accent ng aking Tagalog ay kabitenyo at madalis kaming mga kabatenyo sa accent ng Tagalog may parang expression at tono ng yabang, parang ganun, no? Pero ang puso ko po mga, kapatid ay para po sa inyo. Yung tono lang kasi ang tagal ko po doon, uh, narinig naman po ng iba dito sa ating mga kapatid na dati po ako dito sa Baguio, 14 years. Dito po ako nag-asawa, dito po ako naging kristyano, ganyan. Then silugo lang ng Diyos doon sa Cavite at na-adapt yung culture at tono ng Tagalog so medyo may parang pagkahangin kumbaga. Pero ang puso ko po ay para sa inyo. So, uh, maki-adjust lang po kayo sa akin ganyan mga kapatid. Hindi po manilenyo yung tono ng Tagalog ko eh. Ah, Caviteño ganyan. May pagka-e tapos ganyan. Anyway, let's pray po. Let's pray po. O Panginoong Diyos, basbasan niyo po ang aming pagbubulay sa mga sandaling ito at mangusap ka sa amin at palakasin ang aming mga gutom na kaluluwa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, bilang isang creative writer, I hope na di kayo mas stumble sa ganitong uh, ah, illustration. Paano ba doon? Illustration. First time ko yan. First time ko lang to eh. na, na, naga. Ikaw na lang, bro. Ikaw na lang. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Uh, first time na publicity, kumbaga. Uh, yan. Ah, pakiano lang ko. Ah, ah, sa aking panahon, paki ano na. Ah, merong, I think noong 1997 at bilang isang manunulat, mahilig ako sa mga minsan mga illustrations or mga kwento sa nakaraan. Ah, ewan ko kung natatandaan ninyo ito, kung part ng early millennials, yung Mask Rider Brock noong 1987. Paboritong paborito ko yan. Actually, hanggang ngayon, nung dahil kay Mask Rider Brock na yan, dalawang damit lang na kulay ang aking sinusuot, either puti or itim. Ganyan. And so, ang buhay ko ay hinubok ni Mask Rider Black. At itong si Mask Rider Black, next slide, meron siyang tatlong kalaban. Ah, actually, hindi siya yung pinakakalaban or boss na tatlong, ayan, si Mask Rider Black. Pero next slide, makikita ninyo yung tatlong kalaban niya na literally, uh, by, by, by literature ganyan, napakatindi kasi mga saserdote yung ginamit ng author na hapon uh, sa pagsusulat ng mga magiging kalaban ni Mask Rider black. Ganun. Pero ang dami bagay dyan na pwede kong masabi. Pero yan yung kanyang kalaban. Pero yung pinaka-boss na kalaban ni Mask Rider Black sa kwentong yon, mga 52 episodes, ganyan. At butit na download ko. Salamat sa panahon ng internet, ganyan. Napanood ko talaga at natapos, ganyan. Pero uh, ah, din mo yung yung series na yan, kami mga bata noon, ah, magugulat, ano, sino kaya itong si Golgum na to, na pinaka-boss na siyang laging uh, kumikilos uh, sa likod ng mga paring yon o mga magong yon, na kung saan itong si Golgum, ha, hawak niya yung edukasyon, hawak niya yung politika, hawak niya yung agham o yung science, hawak niya yung barangay captain, kumbaga, lahat-lahat sa lipunan hawak ni Golgum, integrated yung power niya sa lipunan. And so, ba? Diba? Tapos sinilgo-algom na yun. And then sa last episode, ipinakita na ng just to make the story short, ah, spoiler lang, ano, kung papanoorin niyo man, ah, ganyan. Ah, nagulat na lang ako na itong si Golgom na tinutukoy pala ay isang pusa. Isang napakadambuhalang puso, napakalitang puso na nananahan doon sa tinatawag na ah, sa salita ng ano ng Mas Rider Book, sa mundo ng kadiliman. Matatagpuan siya kumbaga sa mundo pa ng Biblia doon sa Hades, doon sa spiritual na mundo. Doon siya nagtatago at doon mula doon kinokontrol niya yung lahat ng bagay. Yan si Gohan And then, just to make the story short, nung nagharap na sila ng mas Rider Black, ganyan, at nung uh, nagawa ng malupig na mas Rider Black kasi lumakas na siya sa power, ganyan, natalo niya na itong si Golgum. Ito yung, ito yung sinabi ni Golgum, matalo mo man ako sa ngayon, pero hanggat ang tao ay may pusong itim, Ah, wait lang, Tagalog lang. May, may, may dark heart, may pusong itim, ako ay patuloy na iiral, ako ay patuloy na mag exist ako ay patuloy na nariyan. Nari. So yan pala si Golgom, isang masamang puso. At sa Christian theology, next slide, merong sinasabing ganito, Westminster Confession of Faith, ewan ko kung pamilyar kayo dito, pero sa wikang Ingles, ganito yung pagkakasulat, Our first parents, being seduced by the subtlety and temptations of Satan, sin in eating the forbidden fruit. From this original corruption, sa theology meron pong tinatawag na total depravity o isa pang uh, kataga um, uh, original sin o yung tinatawag na sinful nature uh, na kung saan nakarelate kung, eh, kung alam po ninyo yung katagang uh, uh, tawag dito old sinful nature, ganyan o sa wikang Tagalog, ito yung tinatawag na makasalanang likas. And so from this original corruption whereby we are utterly indisposed, medyo malalalim na yung English, pero mula sa ganyang kasabihan, next slide, uh, ganito yung pagkakasalin ko. Ang ating unang magulang na binighani ng tuso, craftiness, at tukso ni Satanas ay nagkasala sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga, forbidden fruit. Mula sa ganitong simulang pagkasirang likas, medyo malalim yung ganyan, in other words, original sin, kung saan tayo ay lubos na nila yung giliw, pininsala at ginawang taliwas sa lahat ng kabutihan at ginawang buong magiliw sa kasalanan, nagmumula ang lahat ng kilos o gawa ng pagsuway. Medyo wordy, pero ganito po yung kanyang ibig sabihin lang. Sa Christian theology, lahat tayo kumbaga merong Golgom. Ang ibig sabihin sa Christian theology ng Golgom ganito, makasalanan ng tao hindi dahilan sa aktual o kilos, kundi dahil sa likas Napakahalaga po niyan doktrina mga kapatid at dyan nakasalalay ang lahat ng filosofiya sa ministry or evangelism or church activity or church program kahit singing, everything. Napaka-basic niya na doctrine actually pero napakalawak ng dating at hayo. Kumbaga rich, ganon. Pero yun, ah, tandaan niyo to. Ah, so wikang Ingles, pinasikat yun ng isang theologian, R.C. Sproul, we are sinners by nature and then from that sinful nature, we act sinful. Ganon, o um, ah, makasalanan tayo. So, nag, ah, sa, sa Christian theology, sa mata ng Panginoong Diyos, ang tao makasalanan dahil sa likas. Bakit dahil sa likas? Sapagkat merong minanang kasalanan. Now, merong tanong, madalas sa akin tanong, bihira yung Diyos ninyo ng Biblia, bakit idadamay yung, yung henerasyon ni Adan na si Adan lamang at uh, Eva yung siyang nagkasala? Bakit tayo nagdamay? Well, of course, hindi nila alam yung biblical theology kasi ng original sin na tinatawag o yung ipinama ng likas. Parang ganito lang yan. Um, si, uh, sa theology ang tawag dyan, federal, parang ganoon. Ang ibig sabihin, si Adan kasi yung siyang tumata yung ulo. Kumbaga sa halaman, siya yung ugat. Kapag nakurap yung ugat, mga sangasang or something ng isang halaman na apektuhan. At since tayo nagmula sa ugat na yon, naapektuhan tayo, na ipamana sa atin yung makasalanang likas na kanilang nakuha simula nung kanilang kinain, yung ipinagbabawal na bunga. Okay? Okay, so yan yung theological background lang para dito sa Matthew chapter 4 verse 4 na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Okay, next slide. Now, uh, now mahilig po ako sa mga ganitong style. Ano. Um, pagdating sa tukso ni Satanas, magpo-focus lang tayo sa verse 4 mga kapatid ha, kasi napakaraming dapat pag-usapan dun sa binasa natin, pero verse 4 lamang tayo. Now, makikita nyo dito, eto si Satanas, Uh, basically, uh, merong tatlong source lang o sources ng kanyang temptation. Una, yung kanyang idea, yung tinatawag na sarks, and then mundum. Now, pag sinabing sarks, Ah, salitang Grego lang. Mahilig na ako sa mga ganyan para kunyari magtunog matalino. O, hindi naman. Parang ganun. Pag sinabing sarks, sa, sa Biblia kasi mga, mga kapatid, lalo tigit sa, uh, sa bagong tipan, merong terminolohiya ang bagong tipan, lalo tigit sa Apostol Pablo na ginagamit upang kanyang tukuyin yung namanan nating makasalanang likas. And I believe alam nyo to, nabasa nyo na to actually, since mga Bible readers tayo, ganyan. Yung kanyang kataga sa wikang Ingles ay flesh. Now, kapag isinasalin sa wikang Tagalog, ewan ko ba paano pagkakasalin sa wikang Ilocano, pero sa wikang Tagalog, laging ginagamit yung laman. Magkagayon man, kapag Pilipino kang babasa, magkakaroon ka minsan ng pagkalito na ano ba tinutukoy niyang laman? Ito, ito, ganyan. Now, pag bilang mambabasang Pilipino, hindi natin masyadong makita yung original na intention ng author doon sa kanyang sinulat. Okay? Kasi isinulat ang, ang, ang bagong tipan sa Grego at since tayo mga Pilipino, of course hindi natin language ang Greek, pero sa wikang Grego, kitang-kita agad ng mga New Testament believers or early Christians noon kung ano yung tinutukoy ni Paul. Kasi sa bagong tipan, may dalawang uri ng salita, basic na salita, para tukuyin yung tinatawag na physical. Una ay yung tinatawag na SARS, ikalawa soma. Ewan ko siguro narinig niyo yung psychosomatic. May mga taong tinatawag na may sakit na parang psychosomatic, ibig sabihin, nakakaramdam ng ganito pero tinatoyo lang, parang ganon. Psychosomatic, ibig sabihin ng soma ito. At nakaka, eto, footnote lang ito, yung soma, yung siyang tinutukoy na temple of the Holy Spirit. Kaya pag nababasa ninyo sa New Testament na your body is the temple of the Holy Spirit, ang tinutukoy soma. Grabe yun. Pero may iba ko ng topic, no? Grabe yun. Pero pag si Paul tumutukoy ng isang physical na may kinalaman sa masama o negatibo, ang kanyang ginagamit, sarks. Na tumutukoy sa ating, na, isinali ng ating mga scholar na ah, tagapagsali ng Biblia na pita ng laman. Pita ng laman. Yun yung kanyang ibig sabihin. And so, etong sarks, pita ng laman. Sa pananalita ni Pablo, gamit yung Romans chapter 7 verse 20, ito yung kanyang tinutukoy na sin that dwells in me. Ito yung kasalanan na nananahan sa akin. Yun yung original sin. Yun yung ipinama ng kasalanan sa'yo. Yun yung dahilan kung bakit ang tao sa lipunan, bagamat meron siyang mabuting intention, gumagawa pa rin ng masama. Kasi merong pita, merong masamang puso doon sa kaibuturan ng kanyang uh, pagkatao, kaluluwa, na kung saan yun yung nag-uadyo sa kanya na gumawa ng mga bagay na laban sa Diyos o hindi ayon sa kanyang salita. Yan ang SARS. Yan yung desire na laging laban sa salita ng Panginoon o sa kalooban ng Panginoon. Okay? Now, sa pagpapaliwanag ng SARS, hindi lahat dito mapapaliwanag ko, okay? Ah, uh, dalawang ginamit na terminolohiya dito na so, sa wikang Latin. Uh, ang una, tinatawag kong ego citas, ikalawa ego volubilis, ego mundum. Now, pag pag-uusapan kasi sa New Testament yung sarks, umiikot siyang sa ganitong tatlong pananaw. Gamit sa, uh, ayon sa pananaw ng mga apostol, kung paano nila ito ginagamit sa bagong tipan. Una, ego citas, sentrong sarili laman, akala kasi ng iba, pag sinabing pita ng laman, may kinalaman lang sa immorality or sexual na uh, pagkakasala. Hindi! Hindi! Actually, tamang isalin, tamang isipin na maging yung self-centeredness, selfishness ay pita ng laman. Yun yun. And so kapag yung sarks, sentrong sarili. Ito kumbaga, so Kumbaga sa solar system, ikaw yung araw. Dapat lahat ng mga planeta o paligid ay umikot sa buhay mo. Dapat ikaw ang sentro ng kapwa mo, ng kapitbahay mo, ng pamilya mo, ng manok mo, ng aso mo, ganyan. Everything, lahat sa sentro sa'yo. Sentrong sarili. O sa panahon ngayon, kumbaga sa philosophy, panahon ng social media, narcissism. Pagiging tuon sa sarili Ewan ko kung narinig niyo na yung kwento sa Grego about kay Narciso na kung saan, ah, naipanganak dyan social media, yung mga TikTok, mga ganyan. Dahil yan kay Narciso. Siya yung founder niya ng TikTok. Si Narciso kasi, isang alamat lang naman ito, pero isang napaka makabuluhang kwento actually, nung unang panahon, na itong si Narciso, every time, nalalabas siya. Gusto niyang laging makita yung kanyang sarili. And of course, nung panahon yung wala pang salamin eh. Now, just to make the story short, one time, ah, dahil hangang-hanga siya sa sarili, namimiss niya naman yung kanyang sarili sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, naghanap siya ng ilog na kung saan pwedeng ma-reflect yung kanyang paningin. And just to make the story short, makakita siya ng ilog, uy, eto na naman yung mukha ko na lagi kong hinahanap. Yun. At sa kanyang kabaliwan, sa kanyang sarili, sa kanyang pagpo-focus sa kanyang sarili, hindi siya nagkaroon ng self-defense na may biglang buaya na lumabas doon, bigla na lang doon sa ilog na nilamon siya. Hindi niya nakita. Bakit? Sapagkat tuon na tuon siya sa kanyang, pan, ah, yung kanyang pansin doon sa kanyang itsura doon sa ilog na yon. Sa reflection sa ilog. At yon, nilamon ng buaya itong self-centered na sinasisa. Yan yung maging sa mga Grego may ganyan silang pananaw tungkol sa e epekto ng pagkamakasarili or sentrong sarili. So yan yung unang ibig sabihin ng sarts o pita ng laman. Okay? Ikalawa, umiinog sa sarili. In other words, hindi lamang ikaw yung siyang sentro kundi ikaw na sentro, yung loob mo, yung pag-iisip mo, o sa values education, gusto ko yung tinatawag na kataga nila, ah, ng mga daluguro na tinatawag, kilos loob. So meron kang loob, pero yung action ng loob mong yon, yung will, yung volition, lahat ng desire mo doon sa loob mong yon. Gusto mo umikot lahat sa sarili mo. Yung dreams na tinatawag, hindi masamang mangarap, pero kung ang pangarap ay iinog or magre-revolt or yeah, iikot sa sarili, doon nakakasama yun. Yan yung ikalawang ibig sabihin ng SARS. And then, egomon doon, eto na, Ayaw mo lang na umikot ang mga bagay-bagay sa sarili mo, kundi gumagawa ka na ng sarili mong mundo. Sariling mundo. Gumagawa ka na ng sarili mong mundo. Ang ibig sabihin, kumbaga, lahat ng bagay, oh, lalo, as a social aspect na lang, gusto mo, sa pakikitungo mo sa tao, kapag wala kang ginansya sa tao, wala kang pake sa tao. Bakit? Sapagkat yung pakikitungo mo sa tao, gagawin mo as long na mayroon kang ginansya sa kanila. Ganun ang ibig sabihin ng sariling mundo. Yung social effect ng SARS doon sa pakikipagkapwa mo. Kung, kung wala akong win na senaryo sa'yo, kung wala akong ginansya sa'yo, kung wala akong mapupulot sa'yo, benefit sa'yo, wala akong paki sa'yo. At doon sa amin sa baba, napakatindi ng ganyang kaisipan. Yung, eto na lang, usong-usong na kasabihan sa amin na yung mga anak, sila yung ano, retirement plan tinatawag. Bakit? sapagkat papaaralin ng anak para sa ano? Sa kaluguran, kabutihan at ikayayaman ng ama ng ng, ng, ng, ng magulang. Bagamat yung anak wala namang balak na mag-nurse o kaya yung, yung mga pang-abroad na ano ba? Papaano ng ano, di mag-aral ka diyan. Pero wala hindi niya yung talo pero di, mas maraming pera diyan para kami magulang mo, makatikim din kami ng dolyar. Papunta rin kami sa abroad para mga ganoon. Now, na, eh, sa inyong sariling buhay at lipunan dito, marami rin kayong pwedeng maibigay na halimbawa. Pero sa amin ganyan, isa yan. Isa yan. Yung kapwa, ang tingin na sa kapwa, ginansya. So nawawala yung konsepto ng Biblia, lalo tigit ang bagong tipan, na lalo tigit pinaigting ng ating Panginoong Jesus, na love your neighbor as you love yourself na naging love yourself na wala yung pagmamahal sa, sa neighbor. Actually, kung sa Greek statement, ang emphasis ng love your neighbor as you love thyself is, is ganito eh. Kung ano yung nararamdaman mong pagmamahal mo sa sarili mo, ilipat mo yun sa kapwa mo. Ganon equal actually. That's why si Paul ginamit niya yung ganong filosofiya ah, doon sa Philippians chapter 2 na ang sabi, kumaga sa wikang Tagalog, higit ninyong pahalagahan ang kapakinabangan ng iba kaysa sa inyo sa mundong ito ng selfishness, sa mundong ito ng, kumbaga sa philosophy pa, humanism, self-centeredness, man is the measure of all things. I am the captain of my fate, the master of my soul. Kumbaga, lalo tigit doon sa amin, wala akong pakialam sa kapwa-tao ko. Ang gusto ko, sarili ko. Sarili ko. Yan ang buhay ko. Yan ang mundo ko. Kung wala akong pakinabang sa kamag-anak ko, wala akong pakinabang sa magulang ko, o kaya kahit sa ka-churchmate ko, wala akong paki Parang ganun. So you see, gamit ang mga ganyang pananaw, magkakaroon tayo ng panibagong dimension sa kung anong ibig sabihin pala ng sarks o katagang isinali na pita ng laman sa New Testament wag na huwag nating iisipin, wag nating lilimitahan ng ibig sabihin ng pita ng laman or last of the flesh ay may kinalaman ng sa kasalanang sexual. No! SARS napakalawak. Siguro mas ik yung mga salitang yan na ginamit ko, yung siyang, uh, kumbaga mga features or substances para mabuo ang ibig sabihin ng salitang SARS. Actually, sa pag-aaral ko, wala talagang uh, uh, katumbas na wikang Tagalog at Ingles yung ginamit ng mga apostol ng time na yon para sa wikang SARS. Gagamit tayo ng mga tinatawag na tambalang salita o kaya mga integrated na mga salita para lamang maulumaan ang SARS. Okay? So yan yung ibig sabihin ng SARS. Now, next slide tayo. Ah, kung pupunta tayo, babalikan ko yung sinabi ni, ng, uh, ah, doon sa senaryo ng tukso uh, ni Satan sa ating Panginoong Jesus. Uh, maraming bagay doon, pero ito lang pagpupukosan ko doon sa verse 4. Gustong gawin, nabasa natin na sinasabi ni Satan, oh, kung talagang anak ng Diyos ka, ay gawin mo itong ano, itong mamabatong ito na tinapay. Pero sabi ng Panginoon Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawag sa bibig ng Diyos. Now, continue like ng ito. Ang hirap ng mga tao sa lipunan na maunawa ang sinasabi dito ng Panginoon Jesus sapagkat nagahari sa kanilang buhay yung SARS. No, complicated na usapin ito kasi sa lipunan napakarami mga religyoso, moralista. For example, Mahatma Gandhi, mga ganyang ano, Mother Teresa, parang gano'n. O kung sino mang mababait na tao na inyong nakahalubili na. Pwede ninyong maitanong, pero brother friends, parang okay naman sila. Moralista. So, paano masasabi mong sila ay pinaghaharya ng SARS at mahirap nilang i-apply yung sinasabi dito ni Jesus na ganito na parang hindi sila nagpapahalaga sa Diyos. Actually, sa DepEd, meron ng programa dyan na maka-Diyos, makabayan, something na gano'n, makakalikasan, makatao. So kahit ang DepEd ay merong tinatawag na pagpapahalaga sa mga Diyos, pero ang daming questions, sinong Diyos? Parang gano'n. Na, ganito kasi yan. Yung SARS kasi na yan, maggagamot lamang yan kung merong papasok na bagong kalikasan. Now, I think alam niyo na to, no? Di ba meron tayong tinatawag na kataga old sinful nature, lumang kalikasan, and then new nature. Yung new nature, di ba, alam natin, natanggap natin yun, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Okay? sinabing mahirap para sa mga unbelievers, kahit moralista pa sila or religious, na, ma, na maipamuhay talaga yung pinakadiwa ng sinasabi ni Christ dito sa verse 4 kasi wala silang Holy Spirit. Yung new nature kasi mga kapatid, alam ko na alam ninyo na marireceive lamang yun kapag pumasok ang Holy Spirit sa buhay. That's why dyan papasok yung ating pananaw na ang kaligtasan, di ba, madalas natin, kumbaga, uh, maxim or motto sa simbahan na hindi sa pamagitan ng mabuting gawa. Now, dapat natin minsan i clarify yan. Pero ganito, anong ibig, sab anong ibig natin sabihin na ang tao hindi maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa? Di ba tayo nagpapahalaga sa mabuting gawa? course, hindi ganun natin ibig sabihin. Tapos meron pa tayong kasabihan or pananaw na yung mabuting gawa na ginagawa ng isang unbeliever kahit na nagdodonate siya sa simbahan o kaya moralista pa siya, filantropista, ganyan pa, o religyoso. Kung wala siyang Kristo, ang tawag natin sa kanya mabuting gawa gamit yung Isaiah, maruming basahan. Diba? Diba? Magaling tayong pananalita sa church, pero minsan hindi natin maintindihan, parang gano'n. So, bakit natin yung nasasabi? Kasi maraming dahilan. Pero isa sa dahilan kasi, kaya natin nababanggit yung mga ganong uh, pananaw, ay dahilan sa yung tinatanggap lang na mabuting gawa ng Diyos sa kanyang paningin ay yaong mabuting gawa una sa lahat na inudyukan ng dugo ni Jesus doon sa puso and then kinilusan ng banal na spirito. That's why meron tayong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Na ang ibig lang sabihin, yung kin kilos loob natin na tinatawag o yung volition natin na tinatawag, kapag merong Holy Spirit, ang Holy Spirit ini-empower yung kilos loob na yon o yung volition na yon para mag-exercise o mag-express ng isang gawa na hindi talaga SARS, na hindi talaga self-centered. Kaya kapag isang Kristiyano nagbigay sa Panginoon, tayo yung tipo na, to God be the glory. Di ba? politiko magbigay sa simbahan, Uy, talagang ano yan, publish talaga yan. Di ba? Marami pa paliwanag pero I think nakikita niyo yung point ko dito. So yun yung ating uh, ibig sabihin na uh, hindi tinatanggap ng ng Ama o ng Panginoong Diyos yung mabuting gawa ng unbeliever kasi deep inside their heart, ika nga, yung doon sa sarks, meron tinatago yun na hidden agenda na nakikita lamang ng mata ng Panginoong Jesus na deep inside their heart, nakikita ng Panginoon, hindi naman talaga yan para sa kapurihan eh. Para yan sa'yo. Para ma-publish ka. Post. Para ma-like. Di ba? Mm, yun po yun. So yan ang isa pang aspect ng sight. Now, punta na ako dito. ah, by the way, no, Uh, ganito po lang talaga ako mag-preach. Minsan nawawala ako sa topic ko. Ganun lang talaga. Uh, sa, sa babae, pinapastoran ko doon, sarili na sila. Pero, ayan lang. Ngayon, dito sa diagram na ito, makikita ninyo, panahon ngayon, ang tawag ko lang naturalism, na kung saan ang basis ng reality and value system na tinatawag o pagpapahalaga ng tao ay yaong nakikita na hawakan lamang. Now, sa philosophy, merong tatlo yan na mga kataga na sumisikat ngayon na hindi lang natin na, na, nalalaman pero actually uh, isinusulong ng mga propagandist nito at saka ng mga uh, mga supporters nito. That's why sikat na sikat sa Facebook ang TikTok, o yung TikTok itself and Facebook itself, mga ganyan. Humanism, hedonism, epicureanism. Now, hindi ko papaliwanag yung mga yan. Pero pag sinabing humanism, tao ang siyang sukatan ng tama at mali. Hedonism, gusto ng tao ang sukatan ng mabuti at kasiyahan. Ah, singit ko lang. Gusto ng tao ang sukatan ng mabuti at kasiyahan. Kapag hindi ko siya feel, hindi yan truth para sa akin. Kung hindi ako masaya sa lugar na yan, hindi yan totoo para sa akin. Kung boring yung church <laughs> niyo, well, para sa iba siguro okay yan. Pero I think hindi ako para dyan. Diyan lang kayo. Pwede tayong maraming na kapitbahay tayo. Huwag niyo lang akong pakialaman. Huwag niyo lang akong kahit papunta dyan sa simbahan niyo. Masaya ko dyan, pero hindi ako masaya dyan kasi hindi ko feel pumasok sa church niyo. See? Isa yan sa expression. Hedonism, gusto ng tao, yung kanyang like, yung measure ng kanyang ine-interpret na good and joy. Number three, Epicureanism, material ang realidad. Yan, dyan, papasok yung mga abroad, perspective ng buhay ngayon. No, wala, wala, wala, hindi ako kontra doon, ano? Uh, may mga, may mga pag-aapang may mga taong dapat mag-abroad para masustain ang kanilang pamilya. Uh, pero ang point is yung materialism. Pera, umiikot sa pera. Minsan, ay naku, doon sa baba, pambihira. Ipagpapalit ang Bible study para lang sa pera. O kaya, ipapalit, ipagpapalit ang linggo. Yung Sunday worship para lang sa negosyo. Na, na kung saan may double pay. Minsan pa nga, triple pay. Grabe. Yan yung mga problema minsan kinakaharap namin doon sa baba. Kasi sa totoo lang, ang since tumira ako dito ng 14 years dito sa Baguio, culturally speaking, broad brush lamang ito mga kapatid. Pero kapag titingnan ko yung stronghold ng kaaway, na kinocompare ko yung Baguio or Cordillera na, na, na, na, na situation sa Cavite or Calabarzon situation, na-realize ko doon sa Calabarzon o sa akin doon sa Cavite na napakalakas ng spirito ng materialism doon sa amin. Ang lakas mga kapatid. Sa totoo lang, ang lakas. Alam nyo ba na hindi mag-church, ang dami nang sasabi, hindi mag-church ang iba doon sa isang okay na church kung ang church ay walang aircon? Pambihira. Init. Yes. Kahit ang church mo ay nangangaral ng maayos na salita ng Panginoon, pero kung hindi yan naka-aircon, mm, mm, mm, mm. sa so, no-no. Mm. Parang ganon. Tapos kung ay, wag na wag na nga iba. Papa, papahin ano na ako dito. Pero ito, balik ako dun sa verse 4. Si Satanas gustong, gustong iin, ah, matawag dito, gustong ipagdikdikan sa Panginoong Jesus. okay, kung talagang anak ng Diyos ka, patunayan. Patunayan. Patunayan. And then, ito yung matindi. Now, hindi ko na ma-explain ang naturalism, supernaturalism na yan. Next time slide, uh, to. Yeah, mamaya yan. Now, focus na tayo dito sa talata at dito ako magtatapos, no? So, ang tukso ni Satanas dito, And the evil one came and said to him, If you are the Son of God, give the word for these stones to become bread na yung ginamit sa wikang Grego is command, power actually. And even siguro, so, so nakikita ko dito sa verse 3, uh, ang Bible in basic English kasi yung version ko dito, pero yung uh, give the word for these stones, actually, kung may Satan yung titingnan ko, naka-magical yun. Parang gusto niyang sabihin, if you are the Son of God, meron ka actually sa lamangka na itong batong ito ay maging tinapay. Batong ito ay maging tinapay. Na, kahapon lang yata, nagtanong ako sa kapatid ni Brother William Moore na uh, ano, sa, sa chemistry or something. Kasi meron akong pinag-aaralan sa design ng nature, tapos makikialam din something. Pero yun, merong ina-admit ni Satan na merong kakayahan si Christ na baguhin yung ika nga sa amin naturalesa ng bato. Na sa kanyang pakikialam, yung, natural, yung naturalesa o yung pagiging likas na ng bato na bato ay maging hindi na bato kundi tinapay. Ah, so wika natin ngayon sa modern world, para, na inaintindihan natin ito parang sa salamangkang perspective. Magic. Pero yun, ina-admit ni Satan na meron kang kakayahan. And by the way, sa King James Version, yung word na if, hindi niya kine-question, hindi siya duda na para bang kinakailangan pa ng napakarami mga solid na ebidensya na patunayan ni Kristo na siya yung ni Jesus na siya yung Kristo. Actually, nababasa ni Satanas yung aura ni Jesus na galing siya sa Ama. Pero yung if dito, may mga statement kasi sa wikang Grego na kakaiba na minsan hindi natin maintindihan sa wikang Tagalog. Hindi ako pabor sa salin ng Tagalog na kung ikaw. No, may ibang commentaries na na pwede magano sa akin ito. Pero ang gusto kong salin, hindi kung, kundi yamang. Or sa English, since. Since you are the Son of God, parang ganon. So, Parang gusto sabihin na sa Satanas, yamang ikaw ang anak ng Diyos. Okay, ikaw nga yan eh. Oh, yung naturalesa ng batong ito, baguhin mo. Yun ang gusto niya. Yun ang talks niya. So kinikilala ni Satan na merong kakayahan si Christ, meron siyang ability na gawin yun. Why? Because siya yung Holy One. Ah, daming bagay dyan. Pero punta na ako sa verse 4 para matapos na ako mga kapatid. Pero sumagot ang Panginoon, But he made answer and said, Get grabbed tayo. Ang lupit actually nasusulat. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawis sa bibig ng Diyos. Now, sa wikang Tagalog, ewan ko sa Ilocano, pero I think medyo makuha niyo rin to, ay medyo kami mga mambabasang Pilipino, medyo hindi natin maintindihan yung talagang tunay na gustong sabihin dito ni Christ kasi hindi natin kuha yung talagang salita, diwa ng salita na kanyang ginamit para sa word na salita. Okay ha? Dito sa verse 4. Bread is uh, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Yung word na salita, bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, yung word na salita doon sa wikang Grego ay rhema na kung isasalin sa wikang Tagalog, hindi ko siya isasalin salita. Pwede kong isalin, ah, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat, marami akong pwede isalin kasi napakalawak ng Grego, bawat bagay na nagmula sa bibig ng Diyos, ikalawang salita, bawat panukala na nagmumula sa bibig ng Diyos o kaya bawat kalooban na nagmumula sa salita ng Diyos o kaya bawat probidensyang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi siya salita. Minsan, in-interpret natin in a very limited way na yung, ah, ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa, sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos na parang pang church lang na nakikinig ka ng preaching o kaya nagba-Bible reading ka. Mga kapatid, hindi po ganun yung ibig sabihin ng ganong salita lang. Napakalawak. Actually, ang pinakasimpleng ano lang, providence. Parang ganito, hindi lamang sa tinapay magbubuhay ang tao, kundi sa bawat dalhin siya na providensya o kalagayan na tinatawag siya ng Diyos. Parang ganito, kung sa ngayon, Satanas, ikaw tanim, gusto mong gawin tinapay ito, no, no, no, no. Bakit? Sapagkat sa, pan, sa, sa kalagayan ko ngayon, tinatawag ako ng Diyos na mag-ayuno. At kung tinatawag niya ako na mag-ayuno bilang paghahanda sa ministry, kung tinatawag niya ako sa pagpipray ngayon, kahit nagugutom ang bituka ko, by God's providence and by God's power, alam kong hindi niya ako bibigyan ng sakit. Aalalayan niya ay itong mura at mahina akong katawan. Bakit? Sapagkat ginagawa ko ang kanyang kalooban. Kaya ng Diyos na alalayan ng aking mahinang katawan sapagkat tinatawag ako ng Diyos na gawin ito sa ganitong spesipikong kalagayan. Kita niyo yun? Hindi lang yung Bible reading, yung sinasabi dyan na, na, na It's grema. Actually, may ibang komentarista na nagsasabi, it's the specific word of God in a specific situation. In other words, kung tinatawag ka ng Diyos, yung Holy Spirit na umusap dyan sa puso mo, mag-pray ka, mag-pray ka. Huwag kang mat natatakot na meron kang maiiwan na parang gain na material. Kasi those who seek the kingdom of God, and sabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. At kung ang Panginoong Diyos ay pastol mo, kung meron kang isa sacrifice na material gain at physical gain for the Lord, para sa Panginoon, the Lord will provide. Yahweh, Ihira. The Lord will provide. Tutustusan ka ng Diyos in a in a miraculous or supernatural way na magugulat ka na lang. At sa buhay ko sa Cavite, pambihira mga kapatid. Wala po akong tinatawag na security of tenure. Ako po yung freelancer. Pero pambihira simula nung dinedicate ko ang sarili ko para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi ginutom ng Diyos ang pamilya ko. At binigyan pa ako ng asawang naging guru rin sa publiko hindi ginutom ng Panginoon at hanggang ngayon kahit yung aking munting ministry sa baba, hindi niya pinapabayaan. The Lord talagang provided the finances. Now, alam ko sa buhay ninyo, alam niyo rin yan. Pero yun yung point na sinasabi dito ni Christ. Kung tinatawag tayo ng Panginoon to sacrifice for His calling, Rhema, yung tinapay na ino-offer sa ni Satan, kahit naggaling pa yun ng Australia, kumbaga, o kaya galing yun ng UK, paborito ko UK, oh, ah, grabe, ganyan. Kahit naggaling pa yun ng UK. Tapos yung dolyar, o kaya yung ano tawag doon, yung currency nun, kumbaga napakataas, i-convert mo sa peso, tapos kumikita ka lang ng peso dito sa Pilipinas. Tinatawag ka ng Panginoon, kumbaga sa peso lang, pero hindi sa dolyar. If you will sacrifice the, the dollar of Satan, kumbaga, for the peso of God, the Lord will provide. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. At yan yung isa sa maraming dahilan kung bakit napakarami doon sa amin sa baba na nalulupig at natatangay at napapadikit at nabibighani sa materialismo, sa offer na bread ni Satan. Grabe. Oh, grabe. Apostol po ako. Yeah. Pero yun, yun. Yun ang ibig sabihin ng Rhema dito. At yan yung ating panlaban sa materialism. Minsan pang tumingala sa Diyos na siya'y totoo at hindi ka niya iiwan. Sa kataga ko pa, Deus Veritatis, the reality of God. Buhay ang Panginoon. That's why sa Old Testament, napaka-emphatic na title ng Panginoon, most High God, the living God. May isang buhay umiiral nag exist na supreme being na Most High na kung saan Lord of Heaven and Earth. At hindi nga tayo pababaya. Now, hindi lamang yan may kinalaman sa financial. May kinalaman din yan kahit sa ministry or something na calling na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ano man yun. Huwag matakot tumugon sa panawagan ng Panginoon. He will provide at nasa Kanya ang talagang tunay na tagumpay. Tayo na Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagbubulay namin sa umagang ito, bagamat napakaraming mga pag-usapan. Salamat po sa hindi pong uh, salita namin pinagbulayan ngayon. O banal na Espiritu, Parakleto, sinihiling kong kausapin mo ang puso namin ngayon. Itong mga pagbubulay namin sa inyong salita, Panginoon, ay patimuin mo sa aming puso, maging tabak o espada na aming magagamit kung meron kami may encounter sa labas na i-discourage yung aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. O Ama, O Yahweh, Tulungan mo kami maging matapat sa iyong salita na talagang panghawakan at manindigan ng iyong salita ay buhay at maasahan. Maraming salamat sa pagkakataong ito at sa pagmamahal ng kapatirang ito na mapakinggan ang pagbubulay ng salita salita mo sa umaga ito. Purihin ka, Panginoon, sa lamang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.